Koga on te bareke uputi na pravi put, taj je od upućenih. A koga on subhane i svoje pravednosti ostavi u zabludi, nećeš naći nikoga da ga na pravi put izvede. A zatim, najbolji govor je Allahu govor, a najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. posljednik vjerovjesnika, a najgore stvari po ovu vjeru jesu novotarije. Zaista je svaka novotarija je zabluda, svaka zabluda vodi u vatru. Allahu se utječemo od džahennemske vatre. Draga moja braćo i cijenjene sestre, hvala Allahu te bareke otala koji nas je uputio na pravi put. istinu njemu sva hvala i zahvala pripada. Njemu uzvišenom hvala i njemu uzvišenom sve pohvale i njemu uzvišno sve hvale pripadaju. Zaista, draga moja braćo, danas ćemo se, inša Allah, dotaći teme koja zaista kvari naš dunjaluk i ahiret i kvari naše kontakte i naše veze, kvari i naše bratstvo, iako nismo uspjeli da nešto posebno spremimo zbog manjak vremena, ali inša htjela samo da napomenemo u par hadisa i događaja iz Selefa o ovoj bolesti. Ova bolest je opasna i Allah te u svojoj knjizi spominje. Zbog ove bolesti je čitan jedan narod uništen. A to je narod Šuajba, selam. Narod švajba je uništen zbog zakidanja na vagi. Allah te bareke im je poslao Šuajba da ih pozove Allahu te da samo njega obožavaju i da pravo na litru i kantar mjere. Da mjere znači na, na zapreminu i na kilogram. Ako je nešto zapremina da mjere tačno kako treba. I ako je na kilogramu da mjere kako treba. Pa su mu se ismijavali i izrugivali. I govorili mu, zar ti hoćeš zar ti tvoj namaz ili zar ti tvoja vjera naređuje da mi postupamo, da ne postupamo sa svojim imecima onako kako mi hoćemo. To jest, naši su imeci. Mi ćemo raditi njima šta mi hoćemo. Ti ćeš nama govoriti. Zar ti da nam kažeš kako da postupamo sa svojim imecima? Ko si ti? Zar je to ta vjera? Mi smo ovako zatekli naše pretke. A to je bio izgovor svihur. I dan danas je ova rečenica poznata. Ovo je tradicija. Mi ovdje 500 godina, mi ovdje 300 godina. Zar i onda kad Allah te barek tala spominje svoje knjizi, zar i onda kad njihovi preci ništa nisu znali? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je podučio ashabe znači ovom pitanju, da ne varaju, da ne lažu, da ne zakidaju. I Allah je objavio suru još u mekanskom periodu, a mi znamo da u mekanskom periodu nije bilo propisa puno. Nije bilo puno propisa. Većina ajeta ili sura su dolazile da učvrste teuhid kod muslimana. Bilo je govora o džennetu i džehennemu i tako dalje. O Allahu te bareke O teuhidu. O jednoći Allahu te bareke Ali je ova sura objavljena u Mekki. Znači nešta nešta ima u samom startu dolazi i ova sura El Mutaffifun. Vejlul il mutaffifin Teško onima koji primjerenju zakidaju. Znači koji kad kupuju uzimaju punu mjeru. Punu mjeru uzimaju, izmjeri kako treba. A kad oni prodaju, malo zakini. I Allah prijeti, zar ne znate da ćete pred Allaha te barek sutra stati. Allah prijeti sudnim danom. Sudnim danom prijeti. U kome Resul sallallahu alihi wasallam u jednom hadisu spominje da će čovjek stajati na sudnjem danu neće se pomakijet neće se pomakijet 300 godina naših naših 300 godina. Nekome će znoj biti do koljina, nekome do pasa, nekome. Neko će se tušiti u svom znoju. Allah prijeti ovim danom. Nakon govora o onima koji zakidaju. Da ovo nije bitno, ne bi bilo objavljeno u mekanskom periodu. Ili bolje da kažemo da nije puno bitno jer sve od ove vjere je bitno. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve obilazi pijacu. Izašao je na pijacu pa je u jednog trgovca zavukao ruku u pšenicu, pa je osjetio blagu. Ovaj hadis bilježi imam muslim. Osjetio je blagu. Pa kaže šta je ovo? Ovo trgovče. Šta je ovo? Kaže Allah postaniće bila je kiša. Eto šta ćeš pokisli. A kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, a zašto je nisi na površinu stavio? Zašto tu pšenicu nisi stavio na površinu da narod vidi? Ako je pokisla, da narod zna šta kupuje. Kona nas vara, nije od nas. Kažem resu sallallahu alaihi nas vara, nije naš. Isto tako Allah, poslanik sallallahu alaihi wasallam, od pet uzroka koji dovode do pet nesreća navodi jednu, znači ovu stvar, kad budu zakidali na mjeri i na vagi, to jest na litri i na vagi, na kilogramu, Allah će im dati nerodne godine i neimaštinu i nepravdu njihovih vladara. Ovaj hadis bilježi ima mađe, učenjaci ga ocjenju kao Hasan. Znači, Allah će ti dati neimaštinu, da će neplodne godine, da će ti nepravednog vladara koji će ti sve to uzeti zbog tvog zuluma. Allah će ti vratiti. To jest, sami sebi ćete tu tako napraviti. I zašto Resul sallallahu alaihi wasallam kaže u hadisu, nijedan narod nije uskratio zekijat, a da im Allah nije uskratio kišu i da nije životinja nikad im ne bi Islamski učenjaci kada govore šta je to, znači šta je to varanje, jedni od njih kažu prevara je da se pomiješa ono što ne valja sa onim što valja. Znači da se pomiješa ono što ne valja sa onim što valja. Bilo kakav vid prevari. Jedni kažu da je to prevara. Drugi kažu da se prikrije u trgovini ono što kad bi se pokazalo ne bi ga niko uzeo. Znači kad mi nešto prodajemo, ako znamo za mahanu nečega i to prikrijemo, ili kad bi, tu mahanu znači otkrili ili kad bi rekli, niko, niko ne bi htio da uzme to auto. Ili E, neku životinju ili neku odjeću ili neku obuću ili nešto od prehrane i tako dalje. Zaista, draga moja braćo, veliki je ibret zašto je sura Mutafifun objavljena u mekanskom periodu. Pogledajte jednu stvar. Mi danas imamo situaciju da mnogi koji liče nama svojom odjećom i svojim izgledom kako varaju i kako zakidaju i kako blate kako blate ovu davu sa svojim postupcima. Mi znamo dosti primjera zbog kojih ljudi nisu htjeli da se odazivaju na predavanja i na ders kod onih koji su ovu osobinu imali kod sebe. Kaže, neću, on je prevarant, on je lažov. I imali smo evo neki dan primjer kako je čovjek koji liči nama svojim izgledom mnogi zakinuo i prevario. E zato je ovo došlo u mekanskom predmetu. Da se ljudima pokaže šta je islam. Pa su mnogi govorili jedan od njih je i Ahmed ibn Qais. Kada je Resul sallallahu alaihi wasallam poslao delegaciju u njegovo pleme da ih pozove u islam, pa je ashab predočio šta je to islam i u što Resul sallallahu poziva. Pa je ovaj mladić rekao, o ljudi, zar ne vidite da vas čovjek poziva nečemu lijepom, da u ovom nema ništa loše. U ovom nema ništa loše što vas on poziva. I svi vladari koji su, kojima je Resul sallallahu alaihi slavu i svoje zaslanike, ispitivali su i raspitivali su kakvi su to drugovi Allahov poslanika sallallahu alaihi Da li se neko od njiha odmeće od svoje vjere? Da li, da šta naređuje ta vjera? pa vjera naređuje dobročinstvo prema roditeljima, znači da se ne vara, ne laže, ne potvara, ne jezijete komšije i tako dalje. Ta su zbog toga prihvatali islam. I znate primjer one ženi koja je primila islam sebebom, omerovi sebebom Omerove radi pravednosti. Kada je Omer zaprijetio svom namjesniku da ne pravi na njenoj zemlji mesčit. Zato što nema pravo za to. Pa kada je vidjela tu pravednost, primila islam. I rekla nek se pravi mesčit na njenoj zemlji. I znate primjer Ali radi Allah anhu. Kada je izgubio spor sa jednim židovom koji mu je uzeo oklop. Pa kada je Alija izgubio, znači spor nije imao svjedoka, sudija je presudio u korist židova. Kada je vidio tu pravednost, čovjek je primio islam. A znao je da nije njegov. Zbog pravde, draga moja mi ovdje moramo biti ljudima primjer. Mi smo ovdje zbog ove vjere, zbog ove dave. Mi smo žrtvovali svoje imetke i svoje živote radi ove dave, radi ovog dina, radi ovog islama. I došli smo ovdje. Pa pokažimo znači, svojim ponašanjem, sa, sa svojim dunjalukom, sa svojom trgovinom, sa svojom prodajom, sa svojim radom, da smo pošteni. I čuvajmo svoj obraz. I nek naši postupci budu onako kako Allah te bare tala naređuje. Zaista, draga moja braćo, ima puno primjera koji su, koji se mogu naći kod nas, a koji su jedan vid prevari koji su jedan vid prevare. Neki su možda dalje od nas, neki su bliže. Pogledajte primjer trgovine. Neki dan sam s bratom pričao. Na cijena neke robe kaže marka 95. Ovo je haram u Velikim slovima marka, a malim 95. Ili 99, ko što je prije bilo, pa su im zabranili. Eto, 95, mali. Ovo je haram u Jer ti hoćeš da prevariš, znači oko vidi Marku, ne vidi ono, manje mu, znači ono očlju. Ili kao što rade nevjernici, pa imaju posebne te neke seminare gdje se izučava kako se slaže roba u trgovini da se što više kupac znači e, izgubi, tako da kažemo, izgubi da bi izvukli, iznudili od čovjeka pare. Pa ova roba ide u toj visini, ova roba ide u toj visini i tako dalje i tako dalje. Isto tako benzinske koje nude nagrade za one koji kupe toliko i toliko goriva, Isto tako gratis roba, kažemo, nije dozvoljeno da prodaješ, a čovjek je nekad prinuđen da, da kupi to. Nije dozvoljeno da prodaješ ti kao gratis, da ostavljaš neku stvar, tako dalje, da je staviš u gratis i tako dalje. Puno je primjera. Isto tako kada te brat zove da radiš i pita te za savjet, za mišljenje, šta ti misliš kako da ja ovaj posao odradim, <clears throat> kako da napravim kuću, to je vid emaneta. Zašto je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao neće niko od vas vjerovat dok ne bude šta? Želio svojem bratu ono što želi i sam sebi. Pa evo primjera. Brate, te je zadužio manetom, šta ti misliš? Šta mi je najbolji? Da potrošim što manje novca i da bude što kvalitetnije. Reci mi svoje mišljenje. Pa ima oni koji namjerno da bi zaradili novac nameću nameću što više znači ili prave ono što nije potrebno i tako dalje. Da bi iznudili od brata novac. Ovo, braćo, draga, znači kvari naše odnose. Zbog nekih 100-200 eura ti ćeš pokvariti, pokidat bratske veze i ostaćeš u ružnom mišljenju kod svoga brata. Zbog prodaje auta kojeg znaš njegovu mahanu, i znaš za tu mahanu. I nisi mu htio reći za tu mahanu. I prodaš mu. Čitav život će čovjek pamati da si ga prevari. I tako par primjera nas da uradimo, nemamo za šta više ovdje tražiti. Mi smo svoje veze već pokitali. Da par puta tako uradimo a sitne stvari su gorije od krupnih stvari. Jer ne možeš vjerovati da te čovjek prevario zbog 20 maraka, zbog 10 maraka, tako dalje, i tako dalje. Kul qavle hada, wa astagfirullah, i innahu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Isto tako, draga moja braćo, jeste pojava koja dovodi čovjeka u nezgodnu situaciju. Da dovedeš svoga brata muslimana u nezgodnu situaciju tako da je njega stid, a da ti određenu stvar ili novac, ili nešto što on ima da ti ne pokloni. To nije dozvoljeno šerijetu. Ako to radiš namjerno, znaj dobro da si uradio grijeh. To nije dozvoljeno. Da dovedeš čovjeka u nezgodnu situaciju, da mu pokažeš kako ti nešto fali, kako ti, nešto, kako ti u kući nešto fali, a da znaš da on to ima u izobilju i da ga postidiš i da ga natjeraš da ti to mora udio. Ovo, ovih podlosti ima puno, da nas Allah te barek tela Isto tako primjer je duga. Imao si bratu nešto dužan, pa si čekao dok on dobro ne zaradi. Pa si onda došao kada je on zaradio, onda si došao sa to nešto sitno od Dunjaluka, evo da ti vratim. Ne bi li on, znajući on si halu i kakvoj si situaciji, rekao, ma ne treba tu, ne trebaš vraćati to, sitno. Nije dozvoljeno. Puno primjera ima. Puno primjera ima. Znači svako od, od nas nek sebi od ovih primjera razabra i nek sebi, znači, vidi sebe, da li je sličnih postupaka imao kod sebe. I neka Allah te bare kako traži te obe, traži zaštitu od toga, Allah oprosti, da nas Allah sačuva toga. Zaista, dragama braćo, ovo mi bi se moglo još puno govoriti, i ovo je opasan problem. Dunjaluk, draga moja braćo, je opasan problem. Mnogi učenjaci su upozoravali na Dunjaluk. I naćete u knjigama Selefa da su upozoravali na Dunjaluk globalno. Čuvajte se Dunjaluka. Dunjaluk je takav i takav. Čuvajte se Dunjaluka. Pa to je to. Nije čuvaj se dunjalka, nemoj jesti, pit, nemoj ići na posao. Nije to čuvaj se dunjalka. Nego nemoj nikog prevariti, nemoj nikog zakiniti. Nemoj namještat situacije da ti se udijeli. I tako dalje, i tako dalje. Jedan od selefa je poslao slugu na pijacu da mu kupi konja. Pa je kupio njegov sluga konja, čini mi se, za 400 dirhema. Pa je došao, doveo, znači, kupca, ajmo kod gazde da ti plati, jer kod sluge nisu pare. Pa su došli kod gazde i gazda kaže, kako ste sklopili trgovinu, kaže 400 dirhema, konj. Kaže gazda, ovaj konj vrijedi više. Da li bi se ti složio da ti ja dadnem 500? za njega. Zamislite tu situaciju. Čovjek prodaje konja i sad mu ovaj nudi više nešto. Nešto ovaj, znači, traže 500. Kaže, ako ti misliš da on vrijedi 500, ali vidite, i ovaj drugi nije bezobrazan. I ovaj drugi kaže, ako ti misliš da on vrijedi toliko, onda mi daj, a u suprotnom, to je to što smo se dogovorili. Kaže, Vrijedi on i više. Pa mu je rekao šesto pa mu je rekao i tako su kroz priču i došli su do 800 i znači prodao je za 800, za 800 Ko bi to od nas uradio? I možete sad, može li od vas pomisliti da ova dvojica neće imati bereketa u trgovini? Pogledajte trgovinu. Znam ja, ti si neuk, ti si možda mlad, ali ja znam da ta stvar vrijedi. Isto tako kada je zlato u pitanju, malo ko se razumije u zlato. Ti znaš koliko zlato vrijedi, čovjek ti prodaje za 100 maraka prsten koji vrijedi možda 1000 maraka. Nemoj tako. Nemoj, subhanallah. Reci brato to je tvoj brat. I ako ga nikad nisi vidio, ako ga ne znaš, reci mu koliko vrijedi ta stvar. Pa onda kad mu kažeš koliko vrijedi, onda ga pokušaj sa njim se dogovoriti oko cijene. Pogledajte primjer Abdurrahmana ibn Daufa. Kada mu je ona Ensarija rekao, evo ti pola moga i metka i tako dalje, pustit ću jednu ženu pa ti je ženi, Kaže, a te Allah nagradi, pokažite pa meni gdje je pijaca. Znači, hoću ja od svojih ruku da zaradim. Ne želim nikog da prevarim. Znači, obostrano, ne s jedne strane. Pravda sa obe strane. Obostrano, znači, ako nešto vrijedi, reci bratu koliko vrijedi. To je primjer naših selefa. I onda se čudimo zašto su došli do Kine i zašto su došli vam, do Francuske i tako dalje, sa svojom pravednošću. Ljudi su primali islam i ovdje na ove prostore je došao islam prije, prije Turaka. Došli su i donijeli ga, doš, trgovci su ga donijeli. Ljudi su primali islam tako što trgovac izmjeri, izmjeri, znači, ako je pšenica, ako je žito, ako je bilo šta, izmjeri na vagu, dvije kile hoćeš kupiti, dvije kile, tačno dvije kile. I on dodao od sebe još malo. Evo ti. A pa to je plijenilo ljudska srca. To nigdje nema osim u islamu. Molim Allah te barik da i nas počastimo da budemo takvi. Molim ga Subhane da budemo od pravednih, jer nam Allah naređuje pravednost. Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže u hadisu jednom ashabu čuvaj se nepravdi Čuvaj se zuluma. Zaista je, zaista je zulum, zaista je nepravda, tu su tmine na sudnjem danu. To su tmine na sudnjem danu. Molim Allah te barek da nas učini pravedni, da nas uputi na pravi put, da nam naša djela učini najbolji, da nas uputi da činimo djela dženetlija, da, da nas sačuva djela džehnemlija. Molim ga Subhane da pomogne one koji se bore na njegovom putu, Molim ga Subhane da pomogne muđahide Sirije, da ih ujedini na istin i okrene protiv njima zajedničkog neprijatelja, da ih okrene. Molim ga Subhane da ih ujedini, da ih pomogne. Molim Subhane Allah, molim Allah te barek da nam oprosti naše grijehe, prijeđe preko naših i postupaka. Posljedno,